qualita crescado de esperanto. Por atingi dauripovan successon, entrepreno devas strebi plialtigi la qualiton de siai productoi cae servoi. Essenza condicio por tio, estas che la productado ocasu suffice ofte cae regule, char nur tiel eblas lerni el eraroi cae defectoi cae ancau la consumantoi, cae usantoi de la productoi, tiel povas constante reagi, cae tiel liberi alla productanto la necessain informoin, porce tiu havu orientigion, tiel daurigi la productadon. Ancau la dissemado de esperanto en la tuta mondo, estas tia entrepreno, por quiu validas tiu baza legio. La kerna servo de tiu entrepreno estas la instruado de la lingvo, cae la liberado de taugai en havoi en tiu lingvo. Necessas accenti, che gravas doni la servoin, cae en busha, cae en scriba formoi. Estas la avantaggio de nia epoco, che nun ancau la liberado de enhavoi en buscia formo, son registragioi, povas ocasi same bone cae rapide ciel la liberado de enhavoi en scriba formo, nome ambau tra la interreto. Cae multai liberatai enhavoi estas useblai por homoi en la tuta mondo. Doiam unu activulo, cun bona vocio, cae bona el parolo, povas per taugai texto materialoi atingi grandan nombron da homoi en la tuta mondo. Iom alia, estas la situatio en la instruado de la lingvo. Esperanto, ja prescauneniam estas la unua lingvo de homo, cae tia la instruado de la lingvo devas eliri de la bazo, cion presentas la gepatra lingvo, cae la lingvo cio estas instruata en lerneio. Por la instruado de Esperanto, oni tial besonas multain nazi lingvain versioin. La tri lingvo versioi de la Esperanto curso en Duolingo tutte ne suficias, char la parolantoi de la multai malgrandai lingvoi tiel ne ricevas la giustan aliron al Esperanto cae ec ne suficias simple traduci curs materialon el granda lingvo, char gravas consideri che la lingvoi havas malsamain structuroin, cio postulas aparte in versioin de curs materialo por ciu lingvo. Do la defio por la tutmonda entrepreno pri la dissemado de Esperanto estas granda. Unu flanque necessas verci cae producti curs materialoin por parolantoi de laueble multae lingvoi en la mondo. Ali flanque necessas regule verci cae producti materialoin por subteni la practican aplikon de esperanto. Por tio necessas okupigi pri laueble multae facoi, kiu estas internazie, au tutmonde interessai la bona afero en tio estas che multe da laboro estas farebla sen espesado de mono. Sed ofte mancas la competentai esperantistoi, ciù por verci curs materialon en malgranda lingvo, ciù por verci materialon en iu speciala faco. La materialoi ia comence povas neglecti fainain detaloin, sed por plua crescado de la afero la pli cae pli faina detaligo estas nepre necessa. La geauscultantoi de la Esperanta retradio presentas tresoron por Esperanto. Per regula auscultado de la productagioe de la retradio, ili pli cae pli capabligas contribui alla qualita crescado de Esperanto.